Skare. Min rädsla stackars hare hoppar på skare och hojtar ho. Till sommaren, till sommaren då bygger jag mig bo. Titt ut och hoppa hit och hoppa språng på språng du skrämda lilla knyte under månens gång. Hör vinden hur han visslar i sin silverpipa vast åt alla dina vändningar och kast. Titta ut och hoppa dit och hoppa undan snart. För aldrig blir det sommar, det ser vi ju så klart. Och aldrig blir det bättre på något vis. Men skaren ligger tyngre än is. Så är det dikter ur Goggles.